قبل فقال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وبصدهم عن سبيل الله كثير وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل الآية عباد الله ديني وإسلامه imekuja kuhifadhi daruriyatul khams kuna mambo matano kisheria huitwa mambo ya dharura yahifadhiwe na yasitilifishwe yakaharibiwa moja katika haya mambo matano ambayo kwamba ni wajibu kuhifadhiwa sio kuchezewa ni almal almal vile vile الدين هيو hiyo ni ya pili vile vile an-nafs hiyo ni ya tatu vile vile an kizazi ya tano akili haya mambo matano yaitwa mambo ya dharura ya kilazima ambayo kwamba Uislamu inakuja kuyahifadhi wala hakuna kuchezewa chezewa wala kuharibiwa leo insha Allah tutasimama wakfa na jambo la mali sharia ya Kiislamu ni sharia ambayo kwamba hakuna wake katika kuhifadhi mambo ya raia zake Allah subhanahu wa ta'ala amekupa haki kwenye Uislamu mali yako yasihifadhiwe yachungwe yasiporwe yasiliwe ovyo ovyo yasijepwe mali yako ihifadhiwe na akaweka adhabu kali kwa wale wenye kula amwala nas bil batil wenye kula mali ya watu kwa batil Allah subhanahu wa ta'ala amekataza jambo hili kisha wamewekewa na adhabu kali yote hayo nini ni kuhifadhiwa mali yako isiharibiwe haki uislamu umehifadhi mali yako siporwe yasiliwe kiholela kwa batil kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم الله متكتاب كل مليت بعضيت ولا مالي بعض وباطل سك حق مولي ولي مالي من ذاك وباطل ila iwe kwa biashara Allah sa biashara tena mloridhiana pande zote mbili ukila mali hayo baada ya kufanya biashara na mwenzako kwa kuridhiana hapo utakuwa umekula kwa haki mali hayo na katika njia kubwa za kula mali ya watu kwa batil riba hakuna njia mbovu ya kula mali ya wenzako kwa batil itashinda riba hili ni donda sugu ambao kwamba saa hii kwenye jamii za Kiislamu huwezi kuona tofauti yoyote na jamii zingine ambazo si za Kiislamu kwenye tatizo hili makafiri huogelea kwenye riba na sisi huogelea tukapiga na mbizi hatuogelei tu upiga na mbizi ndani ya riba nasallallahu alaihi wasallam haya mambo ayuha alahibba yamekithiri sana sana zama hizi leo nitasimama na nyinyi kidogo kwenye hizi dakika chache niwaelezee uovu wa hili jambo na makemeo makali sharia iliyoweka mwenye kufanya biashara biashara hizi mbaya za kula mali ya watu kwa batil kwa njia ya riba kisha kuipa ile biashara sura nyingine riba leo imepasuliwa majina kila aina yaitwa riba nayo ni riba tu haigeuki inda Allah ni vile vile riba lakini leo itaitwa hivi mara utasikia jina lepia hubuniwa majina mapya mapya tu ya kuhalalishia waislamu sallallahu alaihi wasallam tumefikia kiwango hiki sasa husinangwa sheria eh hufaa uhilla lakum haina neno nendeni bwana hufaa tabihu barakallahu fikum leo sikiliza hizi nusus tawasomea hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam alafu yule anayekwambia nenda nenda kachukue wewe nenda utapima mwenyewe haya ndio makemeo yaliokuja ndani ya sheria alafu sisi tuambiwa hakuna neno bwana nenda tu kafanye muamala na, na muamala utakao kwenda kufanya kwenye sharika yoyote ambayo kama sharika na mimi nazungumza kitu hichi wala simkhusu yoyote mimi nazungumza maneno am lazima tukemee riba ikiwa kunao wanaofanya muamala hizo shauri zao mimi hawanihusu wao mimi nazungumza sasa sharia inavyotaka simlengi mtu muayyan yoyote kwa hiyo maneno yangu yafahamike vizuri na mimi sitotia yangu insha Allah nitawanukulia tu hadithi za mtume sallallahu alafu nitawatajia maneno ya ulama atakao kupambana nao kapambane nao wao mimi simo mimi nitanukutu eh mimi nanukutu طيب Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani aliwaadhibu mayahudi kwa tabia hii aliwakanya wasile riba akawakanya hawasikii hawasikii sasa lilobakia nini Allah akawatia adabu akaenda akawaharamishia vitu vya halali vilikuwa vya halali akaambia sasa mna ruhusa kuzigusa kwa sababu wala riba hadha huwa nyinyi mjifanya mna mambo yenu amri zenu ndio hii aya Allah subhanahu wa ta'ala atuelezea فبظلم من الذين هادوا واذلموا وليوفانا ما يهودي وسبب يوظلموا وليوفانا الله سمى حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم تولي وحرم الشيء بزوري zilikuwa tuliohalalishia tukaamua kuharamishia. Eh sijini mnashindani mkatazariba msikii. hunu udhalimu wenyewe mbele ya aya utaelezwa udhalimu wenyewe ndio hunu wabisaddihim an sabilillahi kathirun kwanza wamekaa dhidi ya dawa ya Uislamu wanapotosha wanapigana na hii hiyo sababu ya kwanza ya kukatazwa mambo mazuri walikuwa walihalalishiwa kaharamishiwa jambo la kwanza nini saddihim an sabilillah kathir tena sana hakuna watu waovu sahihi wanaokwenda mbio kuunda islamu kama Mayahudi hiyo jambo la kwanza lililosababisha maharamishiyo za halali walikuwa wanahalalishia jambo la pili Allah subhanahu wa ta'ala atuambia wa akhdhihim riba na kwa kutukua riba kwao wakadnuhu anhu na walikatazwa kutukua riba atakukopesha wewe kwa hiyo ndio biashara ya Yahudi atamani atoke mtu mkopeshe atamani kama sisi sasa tulio na mabenki yetu tutamani wale wateja kukopesha usio eh. ukisha kukopesha tu ukiingia ndani خلاص wao watakwambia hakuna neno zamani hii ndio riba ya zamani utakopa mathalan utakopa 10000 kwa Myahudi atakwambia hizi atakwambia utanirudishia mwezi fulani sawa bwana eh maagano yetu ukiongeza mwezi mmoja utaongeza 1000 ukiongeza mwezi wa pili itaongezeka 2000 deni yaani la hii ndio ilikuwa riba nasia ilikuwa zamani ikakataza ndio hii ambayo kwamba mpaka leo hufanywa lakini kwa sura ya biashara ah, ni musharaka murabaha upewa kila ina majina kwamba tushirikiana tushirikiana nini kwa nini nikuja naye tushirikiane sallallahu alaihi wasallam tabihu barakallahu fikum leo husinangwa riba ikaliwa riba kwa kugeuzwa maina wa musharaka murabaha hii hii sijui nini hii nini utatizwa wewe muislamu lakini natija yeye ndo atapata faida si wewe kwa hivyo ukiangalia hii muamala wao mwisho utakuta yule aliyokukopesha alinufaika na deni yako mwanzo na mwisho utakuta natija nini wa ila kama yeye hanufaiki na deni yako hawezi kujiwekea ofisi kwa hii ofisi ya kukopesha watu urongo isipokuwa ana kitu apata kwa hivyo kile kitu unachopata ile manufaa unachopata ndio bin Abbas na Aisha na hii ni athar mawquf lakini hukumu rafa wakasema kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba kila mkopo uliokupa na manufaa mkopo wote uliokupa manufaa ni riba hiyo kaida leo chukua mkopo wowote utakao kukuletea manufaa yoyote ni riba hivi ndio alivyokuhumu Abdullah bin Abbas na Aisha ummul almu'minin radhiyallahu anhuma kwa hivyo hizi nususu zilizokuja kukataza riba zimekuja kukataba kukataza riba zote za jahilia na za sasa hata tukazipasua majina gani tukaziita majina gani itabakia ni riba wa ghairu hai tuendelee mtume swalla sallam kwenye hijjatul wadaa alipohutubu baada ya hutuba yake ndefu akahusu kisehemu ya hutuba kaihusu kwa riba tu akasema ala kullu shay'in min umuri jahiliyyati tahta qadamiyya mawhu leo yale mambo ya jahiliya yote nishaweka chini mguu nikayakanyaga siyataki tena kwenye Uislamu moja katika riba katika jambo la jahilia alotaja asema riba aljahiliya tahta qadamiyya mawhu' zile riba mnazozifanya mkikopeshana kwa riba wakati wa jahilia uislamu sasa leo ushakuja kukataza nimeziweka chini ya mguu nimezikanyaga hazimo tena kisha mbele ya hadithi akasema wa al wa awwalu riban ad'uhu ribana riba al-fadl riba al-abbas riba al-abbas na riba ya kwanza ambayo kwamba naibatilisha leo ni riba yetu sisi ya jamaa zangu nayo ni riba ya al-abbas ammi yangu mikopo yake yote ya riba leo naiweka chini خلاص kuna tena riba hii ni nafsi ya mtume sala sallam ni nafsu am inaoenea aina zote za riba iite hivi iite vile itakavyokuita lakini haitoki kwenye hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na mimi nawaambia msije mkaja mkatatizwa na saini za mashekhe na wasaini mashekhe ya dunia nzima kwamba hii ni halali lakini hizo saini zao hazigeuzi hukumu ya Allah hukumu ya Allah itabaki pale pale haramu hapa alharamu ma haramahu Allah walhalal ma halala kwa hivyo ukienda pale ukitolewa listi mbio eh angalia hao ndo wamefanya mwambie kuna neno eh hukumu ya Allah hubadilika kwa saini za viumbe haibadiliki kwa hivyo tutafute haki haki fuate طيب mimi sasa nitaanza kuwasomea dalili moja baada ya moja msikilize kwa makini ya ubovu wa hichi kitendo kichafu chakula mali ya umma kwa batil kisha wajidhihirisha kama wewe ni msaidizi ati wawasaidia wawasaidia nini na wewe wakula mali yao kisha waita njia zingine watakazopozisha dalili ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala asema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin enyi waumini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na muache riba zote zilizobakia mambo yenu yote ya riba muyaache ikiwa nyinyi mwaumini yani ambao kwamba tayari ashaingia kwenye riba atoke kama hajamaliza biashara hiyo aache saa hii na muachane nao hiyo biashara ikiwa nyinyi ni waumini kikweli lakini Allah sema kisha asema fa in lam taf'alu musipotubia na riba mukaiacha mukakataa kuacha riba fa'dhanu biharbin min Allah wa rasuli basi jiandaeni vita mimi na nyinyi Allah asema hivi jiandae na vita zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sasa jiangalie wewe uko sawa waweza kupambana na Mola wako kwenye vita bismillah ingia lakini mwanaadamu hughurika akaona haya maneno ni kama ngano hizi usimuliwa na haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna neno madamu shekhe fulani ashanabia hufahamu itende lakini amesahau kwamba Qur'ani yasema hivi sasa maneno gani ya kusikiza maneno ya Allah ama maneno ya viumbe kila mmoja ajua njia anayochagua tu mtu asisema nalikuwa sijui itakuwa mrongo maana yashaeleza na huelezwa kila kielezo wewe fuata saini ya mtu ukale riba sharia lakini utakapokusimamishwa mbele Allah Allah akwambia hatupigane sasa mimi na wewe sio uko tayari idhalika sikiliza tafsiri Abdullah bin Abbas ya hii aya amepokea at-Tabari rahimahullah kwenye tafsir kumpokea Abdullah bin Abbas kuifasiri aya asema yuqalu yawmal qiyamati liakili riba ataambiwa siku ya kiyama yule mlaji riba khudh silahak lilharb naye Allah anamwambia chukua silaha sasa tupambane si wewe uko tayari kupambana na mimi nilipokataza kula riba duniani ukakataa akifika kesho akhira Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia chukua silaha tupambane utasubutu subutu utanani tasbutu mbele Allah subhanahu wa ta'ala kufanya mambo yake hiyo hii ni kuonesha ni dhambi niliyokemewa kwa hali ya juu ambalo hakuna kama hili nasallallahu alaihi na leo limekuwa hakuna dhambi la rahisi kuparagwa kama hili wallahi musif sikitisha shekhi eh leo kampuni nyingi za riba za Uislamu kweli kampuni ngapi za insurance za riba zinamilikiwa na Waislamu na ukinena vifua hutokota mtatusamehe jamaa kuna mambo mengine mpaka yasienenwe kuna kuna budhi bwana mpaka mambo mengine yasemwe zifua zichemke kisha zitatulia madha nafanya hii haki hii ni aibu na ni fadhiha na ni ar mambo kama kumiliki na waislamu yaani, eh, kufuru kumiliki wenyewe takiani sisi kufungua biashara hizi chafu za kula mali ya watu bil batil antabihu barakallahu fikum kwa hivyo hii ni nafsi ya kwanza na ibn Abbas asema atapewa silaha ambaye pambana na Allah sasa kama wewe waweza kupambana na Mola wako endelea kufungua makampuni hayo tu alafu mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala ukae tayari kubeba silaha pambana na yeye eh, haya si maneno yangu haya maneno ya nani Abdullah bin Abbas twende kwenye ahadithi za mtume sikiliza kwa makini akhraja al-Imam Ahmad fi musnadih wa Abu Ya'la والهيثمي في المجمع من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بن مسعود أبقى متوم صلى الله عليه وسلم سيما ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله هي حديث ابن مسعود أبقى متوم صلى الله عليه وسلم سيما ما ظهر في قوم الزنا والربا الربا والزنا حيث ظهير كوني جميع ما شافوا مويل يكي ظهير كوني جميع هاي ما شافوا مويل ربا نوزنيف تواجلين ينية تنايو أتونا شهنا يتل طيب تكشكو فتاها ما شرط الله قوانا تشالي فاتا سيس شرط الله قوانا ليكو كويت هاي الله سبحانه وتعالى إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله isipokuwa watajiteremshia wenyewe adhabu ya Allah itashuka saa yote na adhabu ya Allah si lazima tuangamizwe tufe kuna njia nyingi za kuadhibishwa watu kule kutawaliwa na majeuri tu kuoneshwa nguvu yatosha ni adhabu leo hatujioni tunavyoishi twaishi kwenye dhul na hawa na unyonge hatuna tumemilikiwa kila pande na kufara kwa nini unyonge wale hii ni adhabu yatosha kwa sababu tumedhihirisha fahisha mbili zina na riba na zimeenea pengine hata hizo jamii zingine za Kiislamu hawatushindi pengine hawatushindi sijui lakini pengine hawatushindi manake sasa sasa ufanya inadi ha lakini ya ye sallallahu alaihi wasallam na haya yote haya ni ataka mtu azunduke atubie zisiyo ni hadithi hapa tuzungumza mtu yeye kisha atoke atogoka abada haya lazima yatunufaishe tujaribu kurakibisha na kutengeneza hali zetu tuanze na nafsi zetu alafu polepole mwingine mwingine wa hapa twende hadithi ya pili حديث يبيلي أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا انتومي صلى الله عليه وسلم ألم لعني من يقول ربا huyo mtu wa kwanza alolaaniwa na mtume wa mukilahu na mwenye kuwakilisha mtu ulele wakilisha pia umo wazi wewe wa kwanza ni mlaji wa pili alimwakilisha mtu kaniokotee riba yangu niletee umo watatu wakatibaihi na wale wenye kuiandika riba nihesabieni pigeni hesabu eh wengi sisi makarani wa kukusanya riba tuenezee makarani <laughs> wa kujumlisha riba za mwaka faida zake na athara zake na wenye kuiandika wamo kwenye laana ya mtume washahidaihi na wale waliotia samini ile waliotia saini ile mkataba moya mbili wa wakauhakikisha kwamba huna upiti na wao walioshahidia wakaweka saini pia wataingia kwenye laana ya mtume sasa si mimi nilowapiza laana ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mujue dua alioapizwa mtu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kama kuapiza mimi mimi ni sahali kiapiza yangeweza kwa hapa haipishi pengine lakini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haina hijab moja kwa moja mpaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hawa ni watu mal'unin kila mwenye kushirikiana na muamala wa riba ni mal'un kwa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam hili ndhambi la kufanywa dharau na dhihaka mtu kalifanya ndhambi la matezo isipokuwa mchache wa imani ndio watakulia haya mambo sahada haya mambo wallahi mazito sana hadithi ya tatu hadithi ziko nyingi lakini hatuwezi kuzinuku zote hadithi ya tatu wa akhraj al imam ahmad fi musnadih wa ad-darqutni fi سننه wa abd ar-razzaq fi musannafih min الله abdullah ibn رضي radiyallahu anhu arda huwa yule rasilul malaika Abdullah ibn Hanbala ampokea Mtume sallallahu alaihi wasallam asema sikiliza hii hadithi vizuri dirhamu riban yaakuluhu ar-rajul dirham moja ya riba anayoila mtu wa huwa ya'lam na yeye ajua yakini kwamba hii ninayokula hii dirham hii ni riba akala na huku yoijua ashaddu min 36 zania nizito na ni kubwa zaidi hilo kuliko kuzini mara 36 yaani wewe za kwa madhambi yule aliyofanya zina 36 ndio umemtosha wewe ulokula dirham moja tu ya riba na ikiwa wajua wewe haya si yangu haya si yangu nimewatajia hadithi nani ameipokea rudi ukaangalie hadithi ya Abdullah ibn Hanbala radhiyallahu anhu ampokea mtume sallallahu alaihi wasallam mtume Muhammad ndio anayoyasema hayo bwana si mimi kwamba dirhamu moja ya riba ni mbaya kuliko aliyozini mara 36 sallallahu alaihi wasallam na sisi leo tunaona uchafu wa zina ni mkubwa anaona athari kubwa leo sahihi hatusemi ni mdogo lakini machafu hupitana uzito wake hili nzito zaidi ya mwisho nitamalizia hii hadithi kufunga hotuba ya kwanza hadithi ya nne hadithi ya nne ni hadithi أخرجه الطبراني في الكبير والخطيب البغدادي في تاريخه وصححه الإمام الألباني رحمه, رحمهم الله في السلسلة الأحاديث الصحيحة من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال عوف بن مالك دون صحابة رضي الله عنه قال سمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع من محمد صلى الله عليه وسلم لذا الحديث بزوري إياك والذنوب التي لا تغفر إياك والذنوب التي لا تغفر tahadhari tahadhari na madhambi ambayo kwamba hayasamehewi mpaka ukaadhibiwe nayo haya maneno ya mtume sasa asema tahadharini na madhambi ambayo kwamba ukiyafanya husamehewi mpaka utiwe adabu asikiliza ni yake la kwanza asema alghulul uvamizi kuvamia kitu uvamizi faman ghalla shay'an alonyang'anya kavamia kitu utia bihi yaum alqiyama lazima siku ya kiyama ataletwa nacho hata vipi lazima utapata adhabu yake kesho hapa ndio ile riwaya yule bwana mmoja maswahaba akasema huko peponi Mtume sasa anasema nini inna shamla allati ghallaha yataajjaju fi qabrihi naran ila qiyam as-saa sallallahu alaihi wasallam ule bwana mmoja aliyotosheleza akachukua kishale angalia kishale tu nguo tu ya kuweka hapa zimeshikwa kwenye ghanima yeye akaenda akaichukua kabla hazijagawanywa na mtume akasika Allah alicheleza bwana Adam alipoteleza hivi radhiallahu anhu mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba akambashiria pepo baada ya kufa mashaallah tumtarajia mtu amepona kama sisi mtume sasa sala akaambia kile kishale alichokitukua kabla ghanima hazijagawanywa akakisika kile humwashia moto mpaka kiyama نسأل Allah alaihi wasallam eh hii ni adhari zote kwa hivyo dhambi la hulul kunyakua kitu kabla kupewa ni dhambi kubwa sana ambayo kwamba lazima utakeswa nayo hii ndio maana yake jambo la pili wa aklu riba na kula riba faman akala riba yoyote atakayokula riba buisa yawm alqiyamati majnunan yatakhabbab atafufuliwa siku ya kiyama kama mwandazimu anaye anguka anguka aenda kijigonga mwenye riba atafufuka hivyo kesho afa atatoka kama mlevi na jigonga gonga kisha mtume thumma qaraa kisha akasoma hii aya ya alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas hii ni hadithi ya mtume sallam ya nne kuonesha uovu na makemeo na uharamu na uhatari kwa hili jambo ambalo kwamba mtu akilifanya lazima akachase nalo na akatuambia chungeni na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 moja mbili watu riba ni kitu yao hapana na saa hii riba nyinyi nyinyi mwaona imebuniwa mbinu ngapi za kuliwa riba kwa hivyo riba si moja yani ziko nyingi takriban milango 73 aisaruha mlango ule mwepesi wa riba riba nyepesi ni hivi ayanki harajulu ummahu ni mtu alale na mamake eh, ile riba ndogo riba ndogo uzito wake ni kama kulala na mamako wewe waweza kumuoa mamako kalala naye a'udhu billah utasikia nafsi mpaka mtu akitaja wasikia ah mambo uchafu gani huo basi hiyo ndio ile riba ndogo kama hiyo ile riba ndogo ah sasa twende riba kubwa <laughs> kama kufanya nini sallallahu alaihi ikiwa uchache wa riba uzito wake kama mtu kulala na maharimu yake kama mamake sallallahu alaihi nani atakumuoa mamake waliyadhu billah basi mlaji riba uzito wake na uovu wake ni kama wa huyu tena ile chache riba chache hii ni riwaya ya bin mala alafu wa fi riwaya katika riwaya nyingine ya al-Bazzar Mtume sallallahu akasema wa shirku mithlu dhalik na shirki milango yake ni kama milango ya riba 73 ulama wasema hapa Mtume sallallahu akaifananisha riba na shirki kuonesha kwamba ni katika madhambi makubwa baada shirki riba wengine wasema ni kuua katul nafs lakini wengine katika ulama wasema ni riba kwa sababu mtumi amekutanisha baina ya shirk akasema wa shirku mithlu dhalik shirki ni mfano wa riba ni 73 bila yake hili ni dhambi toto leo la kufumbiwa mato na kufunguliwa njia za kuhalalisha kila aina waliaadha billah astaghfirullah leo imekuwa kama uluba imekuwa ni mchezo shekhi ati mpaka benchi za kufuru atiwamieka masala ya waislamu ah, jamaa salala kwa adui yako utapata sallallahu alaihi wasallam ah, sasa ndio tunapotezewa mpaka jamaa kiangalia eh biashara tukimbia sasa hata na sisi tuweke kitengo cha uislamu ndani subhanallah wajitokeze na watu watangazie wapige na kupigia kampeni mambo kama haya intabihu barakallahu tusichezeni na sharia jamaa haramu itabakia ni haramu wakatoka dunia mzima uisema ifanye itabakia ni haramu na halali ni ile ile Allah Taala alisema ni halali wala hakuna ziada hapa sharia iko wazi ni hii na mtu arudi akaangalie tumezua ama maneno yako kwenye kwenye vitabu kwa hivyo ntabihu ndio mtume sallallahu alayhi kwenye hadithi nyingine akasema zitakuja zama yati zamanu الناس ياكلون الربا ويسمونها باسماء بغير اسماء watakuja watu wale riba kisha waite majina mengine ndio hivyo leo huliwa riba kisha ndio biashara biashara nini ama umeshirikiana nikwambia tushirikiane sijakwambia tushirikiane mimi nimekuja nataka msaada unikopeshe waweza nikopeshe uweze niambia au sio mata tahayul watu kuingiana bila shaka hii ni msiba wallahi msiba mkubwa wa ma'al asaf shadid watu wanaonejinasibisha na elimu ndio aliyokumstari wa mbele kuambia watu nendeni والعياذ بالله لا شك فيه ني عيب ني عيب ثانيا من انا يقيل استلزاني وعن ابن عباس رضي الله عنهما وكيف ابن عباس قال أسيما ابن عباس رضي الله عنه من كان مقيما على الربا ambaye kwamba atalazimu dhambi la riba asiliache kila kinasihiwa hataki kuliacha la yanzao minhu hatubii na ربا فحق على إمام المسلمين إتقواسا سنهاكي كولة كيونغوزي وإسلام أن يستتيبه أم تكتوبة أما بيتوبية نريبا واش فإن نزع أكتوبية هاي وإلا أكتا كتوبية ضرب عنقه أم تاتي كتوجه هي فتوى عبد الله بن عباس سمنه asema wala jiriba ambao hawatakutubia hukumu yao kisharia wakati kichwa kwa kata jafashi ili dhambi la matezo lenye kuhatarisha paka maisha yako si dhambi la matezo hili dhambi kubwa tumalize na fatwa ya Abdullah bin Umar tumalize na fatwa sasa ya Abdullah an Mujahid ibn Jabr rahimahu asema Mujahid kuntu ma ibn Umar mimi nilikuwa na Abdullah bin Umar siku moja fajaahu sa'ir akaja sanara akaja Sanara mwenye kuyaisha isha dhahabu kwa bin Umar faqala akamuuliza swala ibn Umar akamwambia ya aba Abdurrahman ya Abu Abdurrahman yani Abdullah bin Umar radhiallahu inni asughu dhahab sikiza swala hii amwambia inni asughu dhahab hivi kazi yangu ni kuyaisha dhahabu Sanara kufanya kazi ya dhahabu faabiuhu kisha nikaziuza bidhahab huuza dhahabu kwa dhahabu kisha akamwambia lakini nikiuza bi akthara min waznihi nauza kwa kiwango kikubwa kuliko kununua kwa hivyo ina maana ukileta gram ukileta gram 100 itakuwa 150 wazi wewe ukileta nyingi yeye atakupa kidogo kwa sababu nini yeye ni, ni, ni, ni sonara sasa ukileta gramu 100 ya dhahabu atakupa atakuzia kwa 80 atakurudishia 80 akurudishini sasa kama mimi kazi yangu ni hivi sababu yake kufanya hivyo mimi nakaeleza akasema fa astafwilu qadra amali yadi mimi huzidisha kitu kidogo kwenye ile ile muamala ile wizani huzidisha kilichozidisha ndio ujira wa mkono wangu ile ujira wa kazi yangu ya kuyeyusha na kusinanda dhahabu sasa ile ujira wangu mimi huongezea wazni ya dhahabu kajilipa amuuliza nani Abdullah bin Abdullah asikiza jambo fanahahu ibn umar akamkataza an dhalika na hilo jambo فجعل الصائغ يردد عليه المسألة yule alipokataza ka bado mshikilia ibn Umar angalia angalia pengine eh kama sisi pengine kuna kipengee pengine wewe ushapewa fadha yake nenda sasa akashindana shindana akaona pengine ile amali yake atapata mpenyo akaiwarudia rudia kwa ibn Umar na yeye amkataza hatta intaha ila babil masjid mpaka wakafika mlangoni wa msikiti bin Umar atakungia kuswali ndio sasa akasimama nje qala akamwambia ad-dinaru bid-dinar ukitukua mia uzamia usilete mambo yako mauongeze ati ndio ujira wa mkono wako wataka ujira wa mkono wako mwambie akulipepesa kama lakini dhahabu ukiuza uuze wazini vile vile mia kwa mia ndio akamwambia ad-dinar bid-dinar mia uuze kwa mia hata ukaninyenyekea vipi leo mimi sifa yangu ni hivyo sibadilishi jawabu dinar kwa dinar wa dirham bidirham yon dirhamu uuze kwa dirhamu sawa sawa la fadla bainahuma hakuna kuzidisha hata kidogo hadha ahdu nabiyina hii ndiyo maagizo aliyotuachia mtume wetu wa ahduna ilaikum na haya ndio maagizo na mimi nawaachia ninyi Allahu akbar eh? lakini si sisi mimi naweza kuoneshwa cheki cha milioni tano sasa yao ah mtabadilisha fatwa zote ah sasa ufaa ukifanya hiyo ndio sisi kwani wengi sisi utakuwa vipi hivyo lakini angalia huyu sahaba kutoka kazini kwa mtu mpaka amefika msikitini yuambembeleza tu amkubalie amwambia la jawabu alompa nini hii ndio maagizo aliyotuachia mtume akifa kwamba dhahabu kwa dhahabu sawa sawa fedha na fedha sawa sawa na sisi haya ndio maagizo yetu hakubadilisha fatwa yake na yule amembembeleza mpaka kachoka lakini wallahi sisi si hivi wewe za kutoa fatwa sasa hivi kwa jambo haifai ah ukifuata kidogo tu baada ya mwezi mwame ah pale nilikosea ilikuwa hiya kwa hiyo kumbe umeweza kuonesha mambo mengine mara ule sallallahu alaihi wasallam lakini hawa masahaba walikuwa wa kweli si watu kubabaisha babaisha kidogo ashabadilisha fatwa kwa sababu kuna maslaha hapa kwa hivyo ayu alahibba haya ni mambo hatari sana mwisho ni shimo la moto maana mpaka mtu akatesenana na dhambi kama haya si madhambi ya mchezo kwa hivyo sisi yataka tukisikia haya tuyachukulie uzito na tuwe wenye kuyatendea kadra al-istita'a muamala ambao hujauelewa usifanye na benki yoyote mpaka uelewe kwamba sharia inaruhusu kuulize wame wewe ndakajitose udanganye na watu pale uambiwe kana kama sharia yako ujue ukiingia kwenye muamala muovu sharia ya riba utatoki utoki kwenye haya makemo ya hizi hadithi kwa kwamba ninasoma hizo اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وصاك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين